NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio Podcast u našu novu epizodu serijala 1 na 1 i danas pričamo o motivaciji i kako se motivisati. Šta je zapravo motivacija? Krenut ćemo od definicije. Sam izraz motivacija potiče od latinske reči movere, što znači kretati se. Motivacija je unutrašnja pokretačka sila koja nas snabdeva pokretačkom snagom za ostvarivanje ciljeva i za zadovoljavanje potreba. Održavanje motivacije zahteva određenu disciplinu. Da bismo uspeli da održimo neko osjećanje, potrebno je da ga malo bolje upoznamo. Šta je zapravo motivacija, dakle izvire i šta je podstiče. Ono što je jako važno da naglasimo, to je da motivacija nije produkt spoljašnjeg uticaja. Ona je prirodni produkt naših suštinskih želja i potreba udruženih sa našim verovanjem da smo sposobni da ih ostvarimo. Pozitivni ciljevi koji su usmereni ka našem zadovoljstvu su mnogo moćni motivatori, o čemu ćemo pričati nešto kasnije, od negativnih, koji su bazirani na strahu. Prava kombinacija praktično bi bila mešavina jednih i drugih, i to je e, poznato kao motivacijona mešavina i to bi bilo najbolje kad bi mogli da ostvarimo. Kako zapravo motivacija funkcioniše? Motivacija je ono što nas vodi ka cilju, ono što nas pokreće kada stvari postanu teške. E, razlog zbog koga ustajemo rano da odradimo neki trening ili ostajemo do kasno da bi završili posao ili neki projekat. Naravno, postoji pozitivne i negativne motivacije. Kada vam šef, na primjer, zapreti otkazom, verovatno ćete raditi malo bolje da biste sačuvali posao. Ali svakako, pozitivna motivacija daje mnogo bolje rezultate. Ako je u pitanju nešto što zaista želite da uradite, uradit ćete to mnogo bolje nego kada biste želeli da izbegnete posljedicu, na primjer, otkaz. Što znači da motivacija u svom najboljem obliku jeste način da želite da uradite nešto. Verovatno se desi Vjerojatno vam se desilo da vam se ne ustaje rano. Loše vreme i zaista želite da odspavate još koji sat. Ali ako imate, na primjer, dobar razlog da ustanete rano, da nešto uradite, završite ili da se vidite sa nekim, svakako ćete to mnogo lakše uraditi, mnogo ćete bolje ustati i praktično ćete skočiti iz kreveta od uzbuđenja i jedva ćete čekati da krenete u akciju. Znači, zaključak je da je najbolja motivacija način koji vam omogućava da zaista želite nešto, da ste uzbuđeni zbog nečega i da budete strastveni prema tome. Mm, kada je u pitanju nešto što ne želite da radite ili vam se ne sviđa, možete samo da pokušate ili da natrate sebe, da se motivišete. Ali ako pronađete način da stvarno želite da uradite nešto, bit ćete sposobni da održite taj svoj trud i napor mnogo, mnogo duže. Šta sve možete uraditi da biste motivisali sebe da istrajete na putu do cilja? Evo nekih stvari. Pod 1. Počnite sa vizualizacijom svog budućeg uspeha i osjećanja koje ćete imati kada ostvarite cilj. Pokušajte da vizualizujete što življe i detaljnije. Pod 2. Idite mentalno putem prema uspehu i zamislite uspehe na svom svakom od manjih ciljeva koji vode do tog velikog. Pod 3. Dajte prioritete. Odredite hijerarhiju važnosti svakom svom manjem zadatku koji morate da ostvarite i imajte te prioritete na umu. Po četiri. Postavite takozvane dnevne porcije, količinu i oblik rada koji ćete praktikovati svaki dan dok ne ostvarite svoj željeni cilj. Znači nemojte jedan dan da radite previše i da se preopteretite, a onda sljedeći dan ili sljedeća dva dana ne radite ništa. Znači to nije dobro. 5 vizualizujte željeni ishod svakog zadatka. Kreirajte mentalnu sliku željenog ishoda i imajte na umu. Pod 6. Čuvajte podsjetnike, uspomene, slike i sve ono što je vezano za ono što vi volite da radite i u čemu ste dobri. Pod 7. Koristite vizualne indikatore da nadgledate svoj progres i izvršavanje zadatka. Tabele, mape, slike ili bilo šta već u zavisnosti od onoga što radite. Pod 8. Dajte sebi potvrde, odnosno pohvale, da se podsjetite na to koliko ste sposobni i uporni u ostvarivanju svog cilja. Jako važno. 9. Gledajte filmove koji vas motivišu, čitajte knjige koje vas motivišu, slušajte muziku koja vas motiviše, može mnogo da pomogne. Po 10. Takođe jako važno. Družite se, odnosno okružite se ljudima koji vas postiču i motivišu, i daju vam podršku, samim tim pozitivno utiču na vas. 11. Ako bolje radite, kada se takmičite, napravite dogovor sa nekim od prijatelja ili nekim članom porodice da se takmičite u ostvarivanju cilja. Može to da bude i hipotetički, a možete se takmičiti sa samim sobom, da bolje ili brže uradite nešto nego prošli put. Kažem, opet sve zavisi od onoga što radite i koja je, koji je cilj ka kome idete. Po 12. Definišite svoju verziju uspeha. Nemojte da date da drugi definišu taj uspeh za vas. 13. Ignorišite svaki negativan utjecaj, takođe jako važno. Ili odgovor na vaše napore. Konstruktivne kritike koje vas ne negiraju, već suočavaju sa nekim propustom i nude bolje rešenje, se ne smatraju negativnim i treba ih prihvatiti. 14. Ulažite konstantan napor da radite stvari bolje nego što ste to ikada radili u prošlosti što znači usavršavajte se u tome što radite. 15. Fokusirajte se na pozitivna postignuća umesto na negativna. Iz negativnih izvucite pouke i smatrajte da je to i bila njihova svrha, da izvučete iskustvo koje će vam pomoći u budućim uspesima. 16. Delite svoj uspeh sa drugima, sa onima koji se raduju vašem uspehu, a takođe se i vi radujte njihovim uspesima, tako da ćete se ujedno podrž, e, uzemno podržavati. 17. Prepoznajte svoje snage i slabosti. Radite i na jednom i na drugom. 18. Trenirajte sebe da dovršite ono što ste počeli, odbijajući da prekinete pre kraja realizacije. Također jako važno, treba će vremena da se naviknete na taj trening takozvani, da, da svoj um naviknete na, na to, ali jednom kad uđete u taj mentalni sklop, tako da ga nazovemo, bit će vam mnogo lakše. I 19 na kraju ne plašite se toga što pravite grešku ili greške. Ne kažnjavajte sebe zbog toga, učite iz svojih grešaka, one tome i služe. To bi bilo ukratko o motivaciji. Trudili smo se da ovo ne bude baš predugačka emisija, nego da izvučemo najvažnije i da vam to prezentujemo kao i uvek. Nadam se da će i ova emisija, kao i nadam, prethodne emisije biti korisne za vas i da ćete uspeti, ako ne sve, bar nešto od toga da primenite i u vašem životu. Vi naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast, moje ime je Nenad, za sve ostale dodatne informacije tu je naš sajt nxsradio.com, a do neke sljedeće emisije. Budite mi dobro i zdravo i ciao ciao ciao NXS Podcast.